Neka je salavat i selam na njegova poslanika, vjerovjesnika Muhammeda alihi salatu wa salam, na časnu porodicu Allahovog poslanika alihi salatu wa salam, sve ashabe i sve njegove iskrene, dosljedne sljedbenike do sudnjega dana. Allahu Jalla Jalaluhu svjedočimo da nemamo drugog znanja osim onog znanja kojeg nam On, Allah Subhane, podari svoje dobrote, blagodati i milosti, pa ga molimo Subhanahu ve ta'ala da nam tu svoju blagodat, milost, dobrotu poveća. Molimo ga Subhanahu ve ta'ala da nam podari korisno znanje od kojeg ćemo se okoristiti i da nam pomogne ono znanje koje smo već stekli da ga primijenimo u svome životu, a doista je Allah Jalla Jalaluhu sveznajući i mudri. Ukoliko bude prekida, imajte strpljenja. Javit ću se ako Bog da ako se desi prekid, nastavit ću. Hafiz ibn Hajar, rahimehullahu ta'ala, u svome vrijednom dijelu Bulugul Maram min Adillati Lahkam, nakon što je spomenuo hadise Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, koji govore o vrijednostima i koristima braka, zatim hadise koji govore o odlikama čestite supruge. Kakvu ženu tražiti za suprugu? Zatim spomenuo hadise koji govore dobrim dijelom o propisima prosidbe. Zatim hadise koji govore o uvjetima ispravnosti braka, bez čega brak nije ispravan. Šta se to mora ostvariti prije braka, pred sami brak, nastupanje, ulaženje u brak? da bi brak bio ispravan. Zatim spomenuo dobar dio hadisa, malo veći broj hadisa koji govore o neispravnim, ništavnim brakovima. Brakovima koji nisu ispravni, koje treba razvrgnuti. I ponovo, kada se prikupe potrebni uvjeti, uslovi, ponovo ih spojiti. Nakon svega toga, Hafiz ibn Hajar, rahimahullahu ta'ala, uslijedio je s poglavljem Babul kefaeti wal hijari. Babul kefaeti wal hijari. Odnosno poglavlje o dostatnosti i izboru. Poglavlje o sličnim osobinama. Osobinama koje se moraju naći kod oba supružnika. I kod muža i kod žene. Ne bi trebalo stupati u brak ukoliko se te iste ili slične osobine ne nađu kod oba supružnika. O tome govori Hafiz ibn Hajar rahimahullahu ta'ala dalje kroz hadise Allahovog poslanika alaihi salatu selam. Pa je o ovoj dostatnosti ili sličnim osobinama spomenuo četiri hadisa. Što se tiče, dakle, ove dostatnosti sličnih osobina, postoji veliko razilaženje kod islamskih učenjaka nema jednoglasnog mišljenja, nema i džmaa islamskih učenjaka oko tih osobina. Oko nekih osobina postoji jednoglasno mišljenje. Međutim, oko većeg broja tih osobina nema mišljenja. Nema jednoglasnog mišljenja, već su islamski učenjaci mezhebi pravne škole dolazile od sebe s tim osobinama pa ćemo vidjeti kroz hadise Allahovog poslanika alihi salatu wasalam njihovu vjerodostojnost šta je to jedino potrebno da se nađe kod oba supružnika i kod muža i kod žene da bi se stupilo u brak. Dakle, šta je neophodno? Prvi hadis koji je spomenuo autor Hafiz ibn Hajar rahimahullahu ta'ala jeste hadis ibn Omera radijallahu anhumah. فكاجي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم العرب بعضهم أكفاء بعض والموالي بعضهم أكفاء بعض إلا حائكا أو حجاما Od Ibn Omera radijallahu ta'ala anhuma se prenosi da je rekao, Allahu poslanik alaihi salatu wasalam je rekao, Arapi su dostatni jedni drugima. oslobođeni robovi su dostatni jedni drugima, osim krojača ili onoga koji plete, ili hađama onoga koji se bavi hijđamom, koji vadi hijđamu drugim ljudima. Nakon ovog hadisa kaže Hafiz ibn Hajar, Ravahul hakim, wa fi isnadihi ravin lem yusem, wa stenkerahu Ebu Hatim. Ovaj hadis bilježi imam hakim, i u lancu prenosilaca ovog hadisa nalazi se prenosilac ravija čije ime nije spomenuto, tako da ga je odbacio veliki muhaddis učenjak Ebu Hatim. A zatim kaže, وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ الْبَزَّارِ عَنْ مُعَذِ بْنِ جَبَلْ بِسَنَدٍ مُنْقَتِينَ Ovom hadisu svjedoči drugi hadis kod imama Bezara o njegovom usnedu od Muaza ibn Džebela, međutim Milanac prenosilaca tog hadisa je prekinut. Pa dakle, prije svega spominje se da ovaj hadis prenosi Abdullah ibn Omer. Budući da je bio veliki prekid u ovim našim predavanjima, nema smetnje da nešto kažemo o ovom časnom ashabu Abdullahu ibn Omeru radijallahu ta'ala anhuma. Dobro vam je poznato, to je sin Omera ibn al-Hattaba, koji potiču iz kurešijske porodice. Abdullahu je bilo nadimak Ebu Abdurrahman, Islam je pri, primio u prvo vrijeme, kada je bio vrlo mali, učinio je hijđru sa svojim ocem, babom, Omerom ibn al-Hattabom, radijallahu anhuma. Allahu poslanik, alaihi salatu wasalam, nije dozvolio Abdullahu ibn Omeru da učestvuje u bitci na Hendeku, zato š, na bitci na Uhudu, u bitci na Uhudu, zato što je bio premlad, ali mu je nakon toga dozvolio da učestvuje u bitci na Hendeku, i svim bitkama nakon toga. Hafsa radijallahu ta'ala anha kaže, čula sam Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam da kaže doista je Abdullah dobar i pobožan čovjek. Ibn Mas'ud radijallahu ta'ala rekao je najsuzdržljiviji od dunjaluka među svim kurešijskim mladićima je Abdullah ibn Omer. Sa'id ibn al-Musayyib, veliki islamski učenjak iz generacije Tabina, kaže umro je Abdullah ibn Omer na dan kada je umro, a na čitavom dunjalu ko nije postojao čovjek sa čijim dijelima ja bih volio da sretnem Allaha subhanahu wa ta'ala osim njega, osim Abdullah ibn Omer. Ima Malik rahimehullahu ta'ala rekao je, 60 godina je Abdullah izdavao ljudima fetve nakon Allahov poslanika alaihi salatu wasalam. I Zubeir rahimehullahu ta'ala kaže, Abdullah je hijđru učinio kada imao 10 godina, a umro je 73. godine po hijđri, da Allah bude zadovoljan Abdullahom ibn Omerom i svima sahabima. Nakon toga, kao što ste čuli, Hafiz ibn Hajar spominje predanje kojeg prenosi Muaz ibn Džebel. Muaz ibn Džebel, ibn Amir, ibn Aus el Ansari, dakle koji je bio Ansarija, iz plemena Hazređ, također časni ashab Allahov poslanika alaihi salatu wasalam, bio je prisutan na drugoj akabi, prisustvovao je u bici na Bedru, a nakon toga u svim bitkama, također, pred kraj svoga života Allahov poslanika alaihi salatu wasalam poslao je Muaza ibn Džebela radijallahu ta'ala anh u Jemen kao daju, učitelja i kadiju, ispratio ga je Allahov poslanik alaihi salatu wasalam, oprostio se s njim i dovio za njega. Muaz radijallahu ta'ala vratio se iz Jemena nakon smrti Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam, to jest za vrijeme hilafeta Ebu Bekra, a Omer radijallahu ta'ala u vrijeme svoje vladavine postavio je Muaz ibn Džabela za namjesnika Šama nakon namjesništva Ebu Ubejde radijallahu an i Muaz ibn Džabel, kao što vam je dobro poznato, Muaz ibn Džabel radijallahu ta'ala preselio je u Šamu, umro je u Šamu, u godini Velike kuge, 18. godine po Hidžri, u svojoj 34. godini života. Dakle, Ibn Omer i Muaz ibn Džebel radijallahu anhum prenose hadis da je Allahu poslanik alihi salatu wasalam rekao da su Arapi dostatni jedni drugima i da su oslobođeni robovi dostatni jedni drugima osim onoga koji plete ili kroji ili dakle onoga koji vadi hijjamu, da takve osobe ne mogu biti dostatne drugim Arapima. Pa ovaj hadis, većina islamskih učenjaka ovim hadisom dokazuje da prilikom ženitbe i udaje treba gledati na porijeklo. Treba gledati na porijeklo, odnosno da budući supružnici moraju poticati iz istog ili sličnog dakle porijekla. Dakle, na istom stepen, da su njihova porijekla. Međutim, šta je u stvari sa ovim hadisom? Čuli ste da ga veliki muhaddis, učenjak Ebu Hatim odbacuje. I čuli ste za predanje kod Moaz ibn Džebela da je prekinuto. Pa da vidimo. Dakle, možda će malo odužiti izvod ovog hadisa, ali ako Bog da bit ćete, inša Allahu na sigurnom po pitanju ocjene ovog hadisa. Dakle, kaže Hafiz ibn Hajar da ovaj hadis bilježi imam hakim. Ispravno je da ga bilježi imam Bejheki, ne nalazi se kod imama Hakima u njegovom ustedreku, osim da se nalazi u nekim drugim Hakimovim knjigama. Ispravno je da ovaj hadis bilježi imam Bejheki u svome sunenu i Kubra i Sugra putem Šuđaa ibnul Velida, a Šuđa ibnul Velid kaže ovaj hadis nam je ispričao jedan od naše braće, naših drugova, od Ibnu Đuređa, od Abdullaha ibn Abi Mulejke, a on od Abdullaha ibn Omera. Radi Allahu anhumah tako da je ovaj lanac prenosilaca prekinut. Slab. U njemu se nalazi prenosilac čije ime nije spomenuto. Šuđa ibnul Velid prenosi ovaj hadis od jednog od svojih ashaba, jednog od svojih drugova. Stoga sam imam Bejheqi nakon što je spomenuo ovaj hadis kaže lanac prenosilaca ovog hadisa je prekinut između Šuđa i Ibnu Đuređa jer se između njih nalazi prenosilac čije ime nije spomenuto. Također u ovom lancu prenosilaca nalazi se Ibn Đurejđ. Sam Ibn Đurejđ je bio modellis, onaj koji je prepravljao od sebe lance prenosilaca. Tako da Ebu Hatim, koji je odbacio ovaj hadis, kaže u svome ilalu, kaže Hada kedibun la aslelehu. Ove riječi su laž. Ove riječi su laž, nemaju nikakve osnove ove riječi nije rekao Allahov poslanik alihi salatu sam nema nikakve osnove da je to on izgovorio. Također, Ibn Abdil Ber, rahimahullahu ta'ala, u svome vrijednom dijelu Temhid, kaže, ovo se vjerodostojno ne prenosi od Ibn Đurejđa. Imam Bejhek je ovaj hadis zabilježio s drugim lancem prenosilaca također. A u tom lancu prenosilaca nalazi se prenosilac po imenu Imran ibn Abil Fadl, za kojeg Ibn Hibban, učenjak Ibn Hibban, kaže da se njegovi hadisi ne pišu osim radi čuđenja. Da one hadise koje prenosi Imran ibn Abil Fadl, koji je izmišljao hadise i te izmišljene hadise pripisivao vjerodostojnim, pouzdanim, povjerljivim prenosiocima, kaže Ibn Hibban, njegovi se hadisi ne pišu osim radi čuđenja, da se čovjek ibrati, čudi. Da je moguće tako da se kaže? Nakon ovih riječi Ibn Hibban je spomenuo ovaj hadis. Arapi su dostatni jedni drugima, jedni drugima odgovaraju. Ne može niko drugi da se ženi od Arapa. Nakon toga spomenuo je ovaj hadis radi čuđenja i ocijenio ovaj hadis izmišljenim. Također Ibn Abdul Ber, rahimahullahu ta'ala, je također ovaj hadis ocijenio izmišljenim. Što se tiče predanja kod imama Bezara u njegovom musnedu, kojeg, dakle, prenosi Moaz ibn Džebel, Također u lancu prenosilaca nalazi se prekid. Halid ibn Ma'dan, rahimahullahu ta'ala, nije čuo ovaj hadis od Muaza ibn Džebela. Tako dakle da je i ovaj hadis slab. Postoji dakle prekinutost u samom lancu prenosilaca. Na kraju šeh Albani, rahimahullahu ta'ala, kaže i zaključuje da hadis i svi putevi lanci prenosilaca putem kojih je došao ovaj hadis su mnogo, mnogo, mnogo slabi i srce se ne može smiriti na njihovom pojačavanju, na pojačavanju tih lanaca prenosilaca i samog hadisa, naročito ukoliko se zna da veliki učenjaci hadisa, hafizi hadisa su ovaj hadis ocijenili izmišljenim, poput Ibn Abdel Berra i drugih. A oko slabosti ovog hadisa postoji jednoglasno mišljenje među učenjacima hadisa i sam šeh Albani rahimahullah tala kaže srce čovjeka naginje ka propisu ovog hadisa da je hadis izmišljen, stoga je u svome vrijednom dijelu Jervaul Galil pod brojem 1879 ovaj hadis ocijenio izmišljenim meuduom, izmišljenim. Dakle, ovaj hadis da su Arapi dostatni jedni drugima, da su robovi dostatni jedni drugima, da se e, moraju ženiti istih porijekala, dakle muškarci da moraju birati žene koje potiču iz istog ili sličnog porijekla po ugledu ili slično, ovaj hadis dakle nije vjerodostojan. Nije vjerodostojan. Iako većina islamskih učenjaka je ovaj hadis uzela za dokaz, kao što vidite u samim lancima prenoslaca postoje i tekako, i tekako sporne osobe. A osim toga, ovaj hadis koji je tako sporan, kao što vidite, razilazi se sa mnogim drugim jasnim vjerodostojnim šerijatskim tekstojima. Prije svega Kur'an i Kerimom, a zatim i vjerodostinim hadisima Allahov poslanika alihi salatu wasalam. Dobro su vam poznate riječi Allaha Jalla Jalaluhu inna akramakum inda Allah yatqakum. Doista kod Allaha subhanahu wa ta'ala je najbolji onaj koji ga se najviše boji. Allahov poslanik alihi salatu wasalam je rekao La fadl li arabijin ala ađamijin wala li ađamijin ala arabijin la wala li abyad ala aswad wala li aswad ala abyad illa bit taqwa Nema prednosti Arab nad nearapom, niti nearap nad Arapom, niti bijelac nad crncem, niti crnac nad bijelcem, osim po bogobojaznosti. Osim po bogobojaznosti. Zatim, nakon ovog hadisa, autor Hafiz ibn Hajar, rahimehullahu tala, spomenuće druge vjerodostojnije i vjerodostojne hadise koji su kontradiktorni ovom hadisu koji su kontradiktorni ovom hadisu, a u kojima se ne spominje da treba gledati na porijeklo prilikom ženitbe udaje, odnosno da je to uvjet da se ne bi trebali uzeti mladinci osim ako dakle potiču iz sličnih porijekla, dakle iz porodica koje su ugledne i slično, koje se bave određenim istim ili sličnim jeli, zanimanjima. Jeli. Pa nakon toga autor Hafiz ibn Hajar spominje hadis Fatime kćerke Kajsa. Pa kaže, an Fatime te binti Kajsin, ene nebija alaihi salatu wasalam, kale leha in kihi usame. Ravohu muslim. Od Fatime kćerke Kajsa se prenosi da joj je vjerovjesnik alaihi salatu ve salam rekao, udaj se za usamu. Rekao je Allahu poslanik alaihi salatu ve salam Fatimi kćerci Kajsa, udaj se za usamu. Kako bilježi ima muslim? Fatima, kćerka Kajsa, također je bila iz porodice Kurešija. Od Kurešija. Bila je ashabika i prenosila je hadise Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam. Bila je od prvih muhađirki, izuzetno pronicljiva i lijepa žena. U njenoj Fatiminoj kući okupili su se članovi Šure nakon ubistva Omera radijallahu ta'ala u njenoj kući. Od Fatime i kćerke Kajsa prenosili su hadise Uruve, Qasim, Ebu Seleme ibn Abdirrahman, Suleiman ibn Yasar, Ubedullah ibn Abdillah ibn Utbe, Imam Šabi. I svi ovi su bili veliki faqihi, veliki pravnici. Bila je udata u ovom hadisu. Dakle, Hafiz ibn Hajar je samo spomenuo dio hadisa prethodno je bila udata za Ebu Amra ibn Hafsa el Kurešija, pa ju je on razveo potpuno, dao joj je tri talaka, tri razvoda braka, da bi se nakon toga Fatima po vjerovjesnikovoj alihi salatu wasalam preporuci udala za Usamu ibn Zejda ibn Harisa radijallahu anhuma. Ibn Abdelber, rahimahullahu ta'ala, kaže u njenom razvodu, u Fatiminom razvodu, i njenoj ponovnoj ženitbi brojni su propisi koji se koriste i praktikuju. Ovaj hadis, kao što ste čuli, zabilježio ga ima muslim u svome sahihu u knjizi o razvodu braka u poglavlju o tome da ona žena koja se pusti tri puta, koja dobije talak tri puta, da nema pravo na izdržavanje. I u tom hadisu Fatima, kćerka Kajsa, spominje da ju je Ebu Amr ibn Hafs pustio potpuno, dakle tri puta, nakon što je istekao njen iddet, pristupili su njoj, zaprosili su je i ponudili brak Ebu Džehm i Muavija ibn Ebi Sufjan, pa je došla da se posavjetuje sa Allahovim poslanikom alaihi salatu veselam. Kome da se odazove? Ebu Džehmu ili Muavi ibn Ebi Sufjanu? pa joj je rekao Allahov poslanik alihi salatu veselam. Što se tiče Ebu Džehma, on ne skida sa sebe sa svoga ramena prut, dakle hoće udariti. A što se tiče Muavije, on je siromašan, nema i metka. Ti se udaj za Usamu ibn Zejda. Fatima kao da nije htjela da se uda za Usamu, kao da nije voljela Usamu. Pa joj je ponovo Allahov poslanik alaihi salatu wasalam rekao udaj se za Usamu. Udaj se za Usamu. Kaže Fatima kćerka Kajsa pa sam se udala za Usamu i Allah mi je u njemu podario ogromno dobro toliko da su mi pozavidili na tome dobro. Drugi su mi zavidjeli na tome dobro. Pa vidite iz ovoga hadisa. Fatima kćerka Kajsa čuli ste potiče iz kurejšijske porodice, iz ugledne porodice. Dok Usama ibn Zaid je bio rob, pa je oslobođen, pa je pušten. I Allahov poslanik alihi salatu wasalam preporučuje, naprotiv naređuje Fatimi kćerci Kajsa da se uda za oslobođenog groba Usamu ibn Zejda, a da se okrene od Ebu Džehma, da se okrene od Muavije ibn Ebi Sufjana, a oni su bili, ko? Oni su poticali iz Fatiminog naroda. Oni su bili također Kureševići. Oni su bili Kureševići, pa je ovaj hadis jasan dokaz da prilikom ženitbe Judaje nije potrebno da mladenci budu iz istih uglednih porodica. Nema smetnje da siromašan čovjek oženi se ženom koja je bogata, koja je ugledna, potiče iz ugledne poruce. Nema ama baš nikakve smetnje. Vidite, Allahu poslanik alihi salatu wasalam naređuje Fatimi da se okrene, da se ostavi Abu Džahma i Muavi ibn Abi Sufjana, koji su poticali iz njene, iz njenog, dakle, naroda, bili su od Kureševića, a da se uda za Usamu ibn Zejda. I ovo mišljenje, dakle, da ne treba gledati na porijeklo prilikom ženitbe Judaje, izabrao je i šehol islam ibn Taymiyyah rahimehullahu ta'ala i također spominje se u jednom predanju od imama Ahmeda, a šejh Muhammed ibn Salih al-Usaymin rahimehullahu ta'ala kaže to je ispravno. To je ispravno mišljenje da ne treba prilikom ženitbe i udaje da se ostvari dakle ovaj uvjet da moraju mladenci biti sličnih porijekla. Zatim u prilog ovom ispravnijem mišljenju kojeg, kojeg je odabrao šehhul islam ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, kojeg je odabrao također njegov učenik ibn al-Qayyim, imam Ševkani, šeheh Abdulaziz bin Baz rahimahullahu ta'ala, ibn Abdel Ber i mnogi drugi, ima Malik, na tome je malikijski mezheb, u prilog tome autor rahimahullahu ta'ala Hafiz ibn Hajar spomenuje još jedan hadis. Hadis Ebu Hureyre radijallahu ta'ala, koji kaže da je vjerovjesnik alaihi salatu wasalam rekao Ja beni bejadah, ankihu eba hind, wankihu ilih, wa kane hađamen. Vjerovjesnik alaihi salatu wasalam je rekao O pleme bejada, udavajte svoje kćeri za Ebu Hinda i ženite se od njega ženite se od njega, ženite njegove kćeri. A Ebu Hind bavio se hijjamom, bavio se hijjamom. I ovaj hadis bilježi imam Ebu Davud i Hakim s dobrim lancem prenosilaca. Zabilježio ga je dakle imam Ebu Davud u svome sunenu u knjizi o braku u poglavlju o dostatnosti također imam Hakim jeli, s lancem prenosilaca koji je dobar, Hafiz ibn Hajar rahimahullahu ta'ala kaže za ovaj jeli, e, lanac prenosilaca da je dobar. Imam Hakim kaže da je vjerodostajan po uslovima muslima, međutim muslim i Buharija nisu zabilježili ovaj hadis, dok šeha Albani rahimahullahu ta'ala kaže da nije ipak ispravna ova tvrdnja imama Hakima, jer Muhammed ibn Amr koji se nalazi u lancu prenosilaca nije od, uslo, nije od prenosilaca imama muslima, nije od prenosilaca imama muslima, tako da je ovaj hadis dobar, ne može biti vjerodostojan, da je vjerodostan, onda bi doista dakle bio i nalazio se ovaj prenosilac kod imama muslima. Stoga je dakle Hafiz ibn Hajar ovaj hadis ocijenio je li dobrim, kao i šejh Albani rahimehullahu ta'ala ocijenio, ga je, ocijenio ga je dobrim. Pa vidite dakle ovdje jasno u hadisu se spominje da je Allahov poslanik alihi salatu sam naredio plemenu Bejada da se žene od Ebu Hinda i da uh, udaju svoje kćerke za Ebu Hinda, a Ebu Hinces bavio hijamom. A u prvom hadisu kojeg ste čuli, kojeg prenosi Ibn Omer i Moaz Ibn Džebel, spominje se da su jedni ljudi dostatni drugim osim onoga koji se bavi hijamom. Da on dakle ne može se ženiti sa drugima, jeli, sa drugim, jeli, sa ženama iz e, drugih jeli, porodica, već dakle može jedino oženiti hijamom E, ženu iz porodice koja se bavi jeli, sličnim poslom, jeli, koji također jeli, bavi se hijamom i slično. Ebu Hind je bio također rob, e, oslobođeni rob i pored toga, kao što vidite, bavio se hijamom. Jedne prilike je izvadio hijamu Allahom poslaniku, alihi salatu wasalam, kako se bilježi kod Ebu Davuda i nakon vađenja te hijame, Allahov poslanik, alihi salatu wasalam, je izrekao ovaj hadis. Ebu Hind je učestvovao u bici na Uhudu i nakon toga u svim bitkama je učestvovao. Pa dakle, ovaj hadis jasno ukazuje da prilikom sklapanja braka, prilikom sklapanja braka ne treba gledati na porijeklo, nije dakle obaveza da moraju supružnici biti istog porijekla ili dakle istog ugleda, istog položaja u narodu, niti da se moraju baviti istim zanimanjima, nema dakle smetnje da neko bude bogat, neko bude siromašan, nema dakle smetnje. Naprotiv, ukoliko bi bogata žena, dakle ona žena koja ima mnogo imetka, udala se za siromašnog čovjeka koji ima vjeru, a i ona svakako ima vjeru, to bi dakle bilo lijepo od nje i ona bi u tome slijedila našu majku, majku vjernika Hatidžu radijallahu ta'ala anha, koja je bila bogata i udala se za Allahov poslanika alihi salatu wasalam i sav svoj imetak dala na putu pozivanja u Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Tako da iz ovih hadisa koje je Hafiz ibn Hajar rahimahullahu ta'ala spomenuo u ovom poglavlju i njihove vjerodostojnosti kao što ste čuli, može se zaključiti da jedini ispravan uvjet jedina dakle osobina koju moraju imati oba supružnika i muž i žena jeste vjera. Moraju biti vjernici i jedno i drugo. Sve ostale osobine ne uzimaju se toliko u obzir. Nisu obavezne da se nađu i kod jednog i kod drugog supružnika. Čuli ste da je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam udao Fatimu kćerku Kajsa – za Usamu ibn Zejda. Fatima je poticala iz ugledne porodice Kurešija, dok je Usama ibn Zejd bio rob, nakon toga je oslobođen robstva. Također, prethodio je, koliko se sjećate oni koji su bili prisutni, hadis da je Allahov poslanik alihi salatu wasalam jednog od svojih siromašnih ashaba. Toliko siromašnih ashaba da nije posjedovao ništa drugo osim donio grtač. Oženio sa ženom koja je došla u i poklonila sebe Allahovom poslaniku alihi salatu wasalam. Oženio ga je njega tako siromašnog sa ovom ženom. Također Bilal radijallahu talan Mueddin Allahov poslanika alihi salatu wasalam oženio je kćerku Abdurrahmana ibn Aufa. Abdurrahman ibn Auf potiče iz mnogo, mnogo bogate porodice. Bili su mnogo bogata porodica. Tako da na osnovu svih ovih dokaza i prije svega Kur'ani Kerima inna akramakum inda Allahi atqakum zaključuje se da supružnici kada stupaju u brak nakon onih neophodnih uvjeta da su zadovoljni jedni drugima, da se pita staratelj, da staratelj da dozvolu, da se odredi mehr, da postoje dva svjedoka, da se brak obznani, potrebno je, neophodno je ostvariti i ovu osobinu da supružnik supružnici, dakle i muškarac i žena i muž, jeli, i njegova supruga buduća, budu vjernici. Budu vjernici. Oko toga postoji jednoglasno mišljenje kod islamskih učenjaka, kako ga spominje Hafiz ibn Hajar, kako ga spominje Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, da nije dozvoljeno da se vjernica muslimanka uda za nevjernika, niti da se čedna čestita vjernica uda za fađira, za razvratnika i slično, jeli nije dozvoljeno, već trebaju dakle da budu iste ili približne vjere, približne bogobojaznosti, a sve ostalo, sve ostalo što pojedini islamski učenjaci uslovljavaju porijeklo i metak kako uslovljavaju hanefijski pravnici, je li također sloboda i slično, ništa od ovih uvjeta nije presudno, nije obavezno da se nađe i kod jednog i kod drugog supružnika. Da li je dozvoljeno starateljima i djevojci da traži nakon vjere nešto od ovih spomenutih osobina koje spominju islamski učinjaci. Da li staratelj i djevojka mogu tražiti muslimana koji je bogat? Da, uda, da staratelj uda svoju kćerku za bogatog vjernika, za učenog vjernika. Jeli, i slično. Nema smetnje u tome. Nije obaveza, ali nema smetnje u tome. Kao što ste vidjeli slučaja Fatime, kćerke Kajsa, došla je Allahovom poslaniku alihi salatu wasalam da se posavjetuje. Za koga da se uda? Za Ebu Džehma ili za Moaviju? Došla je da se posavjetuje. Stoga dakle nema smetnje da staratelj i djevojka gledaju s kojim od svih tih prosaca ili dakle mladića koji su na ženitbi, ona će imati sutra ljepši, jeli ugodniji, bolji brak nema smetnje. Ukoliko su dakle svi oni vjernici, nema smetnje da ona odabere je li čovjeka sutra je li za svoga supruga koji je bogat. Nema smetnje, ama baš je li nimalo, nimalo u tome. Ono što je danas za svaku osudu, svaki prijekor jeste da staratelji na prvo mjesto stavljaju ovo, iako, reko smo, uopće nije obavezno, da se traži bogat vjernik, već je obavezno da se, tra, da, obavezno je da se traži vjernik, je li, a ne bogat. Međutim, danas većina staratelja, kao što smo svjedoci, gledaju da udaju svoju kćerku za nekoga koji potiče iz ugledne porodice, iz bogate porodice. Nije im bitno da li potiče iz vjerničke porodice. Bitno je da imaju i metka, ma kako i na koji način oni stekli taj imetak. Jesu li pokorni Allahu subhanahu wa ta'ala tim svojim imetkom ili nisu, to ih mnogo ne interesuje. A doista će staratelji sutra pred Allahom subhanahu wa ta'ala biti pitani za takve svoje postupke. Biti pitani za upropoštavanje svojih kćeri. Od Enesa radijallahu talan se prenosi da je Allahu poslanik alihi salatu wasalam rekao doista će Allah subhanahu wa ta'ala pitati svakog onoga koji je imao nad nekim vlast, da li je sačuvao, da li je dobro čuvao tu vlast ili je je upropastio. Da li je dobro čuvao onoga nad kojim je vladao, usmjeravao ga ka dobru, doprinosio njegovoj koristi ili ga je upropastio. Sve dok i čovjek ne bude upitan za svoju porodicu. Dakle, i čovjek će biti pitan za svoju porodicu. Pa veliki islamski učenjak Ibn Rušt, rahimehullahu ta'ala, od malikijskih učenjaka, kaže da u malikijskom mezhebu, ukoliko bi staratelj htio da uda svoju kćerku za alkoholičara, bogat pije alkohol za alkoholičara, ili bogat, ali stiče i metak na haram način – Kćerka ima pravo da se suprostavi tome, da odbije brak. Ukoliko bi je čak i udao, sklopio se brak, ona ima pravo da podigne svoj slučaj do kadije i kadija da razvrgne taj brak. Da razvrgne taj brak. Na takav način trebali bi dakle i staratelji da postupaju, da na prvom mjestu traže vjeru, traže ahlak, moral, a zatim nema smetnje, nema smetnje da traže bogatog vjernika, da traže učenog vjernika, nema smetnje. Ali na prvom mjestu mora biti vjera. Mora biti vjera. Dobro vam je poznat hadis Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam, kada vam dođe neko čijom vjerom i moralom ste zadovoljni, udajte svoje kćeri za njega, oženite ga, dakle svojim kćerima, ako tako ne postupite, nastupit će fitna, jeli, na zemlji, nastupit će razvrat, fesad na zemlji. I na kraju još da spomenem, islamski učenjaci spominju dakle i to kada obrađuju ovu temu, kada govore o ovoj temi, da žena ne bi trebala da se uda za ogrezlog novotara u akaidu da dakle čestita vjernica ne bi trebala da se uda za ogrezlog novotara u Akajdu poput Rafidije, poput Džehmije i njima sličnim, upitan je šehol Islam ibn Taymiya rahimehullahu ta'ala o Rafidiji i onome čovjeku koji kaže da nije obaveza klanjati pet dnevnih namaza, da li je ispravno da se udaju kćeri za njega ili da se ženi od njega, pa je rekao šehhul islam ibn Taymiyyah rahimehullah ta'ala odgovorio je nije dozvoljeno nikome da uda svoju kćerku za rafidiju niti za onoga koji ostavlja namaz niti za onoga koji ostavlja namaz ili koji kaže da nije obaveza nije obaveza klanjati pet dnevnih namaza kažem ovaj govori molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas koristi rečenim da ove riječi koje smo čuli i koje smo kazali upiše na vagu naših dobrih dijela i da nam vrati onda kada nam bude najpotrebnije, a doista je Allah subhanahu wa ta'ala onaj koji je blizu, koji čuje dove svojih robova i koji se, inša Allahu ta'ala, odaziva njima. Allah subhanahu wa ta'ala molim da se smiluje i meni vama i mojim vašim roditeljima, molite ga i vi, jer je doista Allah subhanahu wa ta'ala onaj koji mnogo prašta, voli opraštanje, pa ga molimo da nam svima oprosti. Walhamdulillahi rabbil alemin. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته